الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من منهج السلف الرد على المخالف يقول الشيخ السحيمي حفظه الله تعالى من منهج السلف الرد على المخالف نكتك منهج سلف كمرودي مخالف قال هو أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة ويعدونه من باب النصيحة هو نمسينجي وليو كرريوا وأهل السنة والجماعة na wanaohisabu msingi huu ni katika upande wa nasaha وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على qurani na sunna na itifaki ya معلماء imefahamisha msingi huu wa huwa raddu ala almukhalif kumrudi mukhalif قال ولمزيد من التفصيل في هذا الباب وهو الرد على المخالف ينظر في الكتاب القيم الموصوم بمنهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف للشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى والكتاب القيم للدكتور بكر أبو زيد الرد على المخالف من أصول الإسلام ثم قال لكن إن كان المنتقد من أهل السنة والجماعة وأخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة فهذا تذكر ميزاته سيما ikiwa huyo aliyofanyiwa nakdi huyo aliyefanyiwa وردي ni katika ahlusunna waljamaa na makosa yake ni katika masala ambayo hayaharibu aqida sahiha huyu hadha tudhkaru mizatuhu wa hasanatuhu taghmuru zallatihi huyu zinatajwa zile sifa zake na mema yake yanaficha yale makosa yake fi nusratihi lisunna katika kuinusuru kwake sunna akiwa mtu aliyefanywa raddi ni katika wal waljamaa na makosa yake si makosa yanayoharibu aqida hii sahiha basi huyu inatajwa sifa zake na mema yake yanafunika na kuficha yale makosa yake katika kunusuru kwake sunna annabawiya yani haiwi kwamba aliyekosea e, mathalan ni shekhe au ni ya wa ahlisunna amekosea jambo ikawa radi yake ni radi ya nguvu, anafanyiwa radi kama mzushi. Sio hivyo, sio hivyo. Mtu daia anafanya dawa, tena mtu ni mkubwa wako, unaona, anafanya dawa miaka, anakuja kukosea, unamfanyia radi kama mzushi asivyo ah, sivyo kabisa wewe hujajua manhaji kabisa ya alisunna unayefanya raddi hiyo ama in kana almuttaqadu min ahli dhalal fala yajuzu lana an nadhkura hasanatihi ama akiwa huyo anayefanywa raddi ni katika watu wa upotevu watu wa bid'a huyu haifai kutaja mema yake haifai kutaja mema yake huyu anafanyiwa raddi bila kutaja mema yake kwa sababu ni mtu wa bid'a kwa hiyo raddi kwa mtu kwa ahli sunna kwa mtu katika ahli sunna ni tofauti na raddi kwa ambaye si ahli sunna ni tofauti raddi zao قال وسواء كان المخالف من أهل السنة خالف في مسألة فقهية أو عقدية أو كان المخالف من أهل البدع سواء هو مخالف لكتك أهل السنة والجماعة خالف كتك مسألة كفقه أو مسألة كعقيدة أو أليكو هو مخالف لكتك وات وبدع كفني أردي نكوبي ونساها ننكتك مسينجي أهل السنة والجماعة kufanyiwa raddi sio uhasidi kufanyiwa raddi sio uchochezi kufanyiwa raddi ni kuwekwa sawa na kusahihishwa makosa yako si kwamba ukifanyiwa raddi ah wale wanihusudu wale wafanya uchochezi katika dini la la la sio hivyo faqad madaha Allahu almu'minin min ghairi dhikri masawihim qala wala yalzamu في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات hailazimu katika kumrudi huyo mukhalif hailazim kutaja mazuri na mema ya huyo mwenye kufanyiwa raddi sio lazima yatajwe mema yake au ilmuwazana baina alhasanati wasiyiat au kupimwa baina ya mema na maovu yake sio hivyo jambo la muwazana baina alhasanati wasayiati hii ni manhaji ya, ya hizbiyin mahizbu ndiyo manhaji yao hii na imepingwa na maulamaa kwamba akifanywa raddi wanataka atajwe yale mema yake mbona hamtaji mema yake na anayo amefanya mema mengi huyo mbona amekosea tu katika hili mwamfanyia radi bila kutaja mema yake hii ni manhaji ya kihizbi hii ni manhaji hizbiyin maulama wa sunna wameiradi manhaji hii kwamba sio sawa dalili faqad madaha Allahu almu'minin min ghairi dhikri masawiihim wa dhamma Allahu alkafirin walmunafiqin walfasiqin والفاسقين من غير ذكر Allah subhanahu wa ta'ala amewataja waumini, amewasifu waumini bila kutaja maovu yao, na akawakashifu Allah makafiri na wanafiki na watu wa maasia bila kutaja mema yao, na wamefanya mambo mema, lakini hakutaja mema yao kwa sababu ni makafiri, ni wanafiki, ni watu mafasik. Hayatajwi mema yao wakifanyiwa raddi وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون الالتفات إلى ما فيهم من حسنات Mtume صلى الله عليه وسلم ameutahadharisha ummati wake na watu wa bid'a bila kuzingatia yale mema yao hao watu wa bid'a bila kuzingatia mema yao ametahadharisha umma wakae mbali na watu wa bid'a bila kutaja mema yao kwani hawafanyi mema wanafanya mema lakini madam ni watu wa bid'a hayatajwi mema yao. Hii ndio manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa. Lakini utaona hizbiyun jinsi wanavyowatetea wenzao wakifanyiwa raddi. Mbona mamfanyia raddi Said kutub Kwani hajafanya mambo mema? Kwa nini hamtaji mema yake? Ndiyo, hayatajwi mema yake, sababu ni mtu wa bid'a, hayatajwi mema yake. Ndiyo manhaji sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم من باب النصيحة متم صلى الله عليه وسلم لتاجة عيب ذوات معلوم لكن هجة تاجة مما يو من باب النصيحة كتك أفاند ونصاح فعن عائشة رضي الله عنها قالت تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات الله جي جيالي كترمشي كتاب كتك كتابو هيتو كنا آية محكمات ambazo la yahtamilu at-ta'wil hunna umul kitab hizi ndio asli ya wa ukharu mutashabihat na kuna aya nyingine zinatatiza فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله أما wale ambao katika nyoyo zao kuna zaigh kuna kupondoka kuna kupotoka kuna bid'a wao wanafuata zile zinazotatiza katika Qur'ani kwa kutaka fitna na kutaka kuzifanyia ta'wil wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah na hajui ta'wili yake na tafsiri yake isipokuwa Allah aya hizo zinazotatiza wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah hajui ta'wili yake isipokuwa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وليونا رسوخ كتك علم نثبات كتك علم ونسيما سيستو ميميني قرآني يوتي إلى توكا مولويت كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ولا هوبات موعظة إسبقوا ويني أكيل قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ukiwaona wale wanaofuata zile zinazotatiza katika aya hao ndio aliowataja Allah katika aya hii فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وكيوانا ولو نفوات آزنا ستتيزا هاو جيو أليواتج الله فاحذروهم وتهذريني هاو رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم مقدمة مسلم يفكر أبو هريرة رضي الله عنه ونسمع سيكون في آخر الزمان وناس watakuwepo ميش وزاما واتوا يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم watakuzungumzieni mambo ambayo hamjayasikia nyinyi wala baba zenu waliopita fa iyakum wa iyahum tahadharini na watu hao watakao kuzungumzieni mambo ambayo hamjayasikia nyinyi wala wazee wenu waliopita قال الشيخ ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن jambo linajulikana kwamba watu wa bid'a hawaepukani na mambo mema lazima wana mambo mema walioyafanya wa maalumun anna ahla albidah la yakhluna min mahasib falam yaltafit rasulullah sallam ilaiha mtume wa Allah hakuyazingatia hayo mema yao walam yadhkurha wala hajayataja walam yaqul wala hajasema istafidu min mahasinihim pateni faida kwa mema yao. Mtume hajasema hivyo, ametahadharisha watu na watu hao watakaokuja akhiri zaman watakuzungumzieni mambo ambayo hamjayasikia nyinyi wala baba zenu, tahadharini nao. Moja kwa moja Mtume katutahadharisha na hao, na hakuna shaka kwamba wana mema walioyafanya, lakini Mtume hajataja mema yao wala hajayazingatia mema yao na kusema istafidu min mahasinin hajasema hivyo kuonesha kwamba hii manhaji yao ya muwazana haipo, siyo manhaji sahihi ya kutaja watu wa bid'a na kuwarudi watu wa bid'a halafu kutaja mema yao kwamba, lakini wamefanya hivi, lakini wamewarudi wame, wame, wame mubtadia, wamerudi mubtadia, wamefanya hivi katika barazanji, wamefanya hivi. Aa, hakuna madam ni wazushi wanafanywa radi kwa uzushi wao hata kama wana mema yao hayatajwi ndiyo manhaji sahihi kwa manhaji hii ni manhaji ya muwazana ya kihizbia maulama wameikataa manhaji hii ya muwazana قال البغوي في شرح هذين الحديثين قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم الإمام البغوي أنا سيما آه، متومة صلى الله عليه وسلم أمي أميليزيا أفريقيانا كأمته وما أمته تفريقيانا وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم بيامتومة أميليزيا وظهير وتوى بدعة katika أمه wa hakama bin najati liman ittaba'a sunnatahu wa sunnata ashabihi mtume akahukumu kufaulu kwa mwenye kufuata sunna zake na sunna za masahaba wake huyo ndiye atakayefaulu atakayefuata sunna zake na sunna za masahaba wake huyu ndiye mwenye kufaulu فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع, والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا أسمى الشيخ فعلى المرء المسلم نيلزيمة نيلزيمة ni lazima kwa أنا akimwona mtu anafanya jambo mu'taqidan hali ya kuitakidi kwamba bid'a hiyo inafaa au yatahawanu bishai'in min sunan au anadharau jambo lolote katika sunna akimwona mtu anadharau sunna yoyote alayhi an yahjurahu ni lazima amgure mtu huyo wayatabaraa minhu na aepukane naye wayatrukahu hayyan wa maita na amwache hali ya kuwa yuko hai na hali ya kuwa amekufa فلا يسلم عليه إذا لقياه أسمب سلام أكيكتنا ناي ولا يجيبه إذا ابتدأ به إذا ابتدأ ولا سمجيب أكيانز كتوى سلام إلى أن يترك بدعته فكا واش بدع ذاك ويراجع الحق نارجي كتك حق هيني عذاب كتك عذاب زهاو مبتدعه adhabu za mubtadia ni nyingi lakini hii ni mojawapo kwamba wasipee salamu wasirudiwe salamu zao mpaka wawache bid'a zao ni moja katika adhabu zilizowekwa kwa hawa watu wa bid'a as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim jambo hili la bid'a wameliona ni jambo kubwa sana kinyume cha sasa hivi watu wanaona ah ni mambo ya kawaida tu ni tofauti ndogo ndogo tu watu wa bid'a na watu wa sunna ni tofauti ndogo ndogo tu sio hivyo sio tofauti ndogo ndogo tofauti kubwa tofauti ya akida si tofauti ndogo tofauti ya bid'a si tofauti ndogo hakuna kwamba ni kitu kidogo haramu na halali Hala, haramu na, hara, na halali hicho ni kitu kidogo tu sio kitu kidogo umeelewa sio kitu kidogo bid'a ni haramu sunna ni halali tunasema ni vitu vidogo vidogo tu hii sunna na bid'a watu wanatofautiana vitu vidogo si vitu vidogo kabisa sababu wale wanahalalisha haramu jambo la bid'a la haramu wao wanalihalalisha ile bid'a wanaona ndiyo sunna na sunna wanaona ni bid'a sasa hivyo ni vitu vidogo hivyo si vitu vidogo kwa hiyo salafu waliona jambo hilo ni kubwa mpaka wakaweka adhabu hii kwamba wasipewe salamu wali wala wasijibiwe salamu wakisalimia قال والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان في حق من الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا asema ili kukatazwa kugura mtu zaidi ya siku tatu, hii ni fima yaqau baina rajulaini min at fi huquqi suhba wal Hii ni katika yale yaliyotokea baina ya watu wawili katika mambo ya uzembe, katika haki za usuhuba na kutangamana, waliudhiana duna ma kana fi haqqi min ad-din, kinyume cha atakaokuwa katika haki za dini kama ni wamekosana katika masala ya dini fa inna hijrata ahli wal bid'a daima kuwagura watu wa bid'a kunaendelea ila an yatubu mpaka watubie sisi siku tatu peke yake sio siku tatu peke yake ni haramu mtu kumgura ndugu yake wamechukiana na kuudhiana kwa siku tatu baada ya hapo mtu asimchukie tena azungumze naye hii ni kuudhiana kwa mambo ya usuhuba ya kifamilia na, na nini siku tatu peke yake lakini kama ni mambo ya kidini wamekosana kwa mambo ya kidini sunna na bid'a si siku tatu zaidi ya siku tatu iendelee hiyo kumgura mpaka atubie arudi katika sunna la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام si halali kwa muislamu kumgura ndugu yake zaidi ya siku tatu hii wameudhiana wenyewe kwa wenyewe haitakiwi zaidi ya siku tatu kwamba bado umekasirika alikuudhi yule mwenzako baada ya siku tatu usalimiana naye zungumza naye ni madhu, ma, maudhio ambayo sio ya kidini lakini kama ni kuudhi kwa dini ni mzushi hii hijra hajri inaendelea hii hajri kumgura inaendelea mpaka atubie arudi katika haki katika sunna ndio maana msemo huu wanahyu anil hijrani fawqa thalath فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان في حق من الدين ikiwa ni katika masala ya dini فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا هذا منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي قال هذا بالنسبة للتحذير min ahli alahwai walbidaa hii ni kwa kulingana na kuwatahadharisha hawa watu wa bid'a wa amma بالنسبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين بدون ذكر محاسنهم أما كلنغانا نمتم صلى الله عليه وسلم utaja aibu za watu maalumu bila kutaja mema yao alitaja aibu za watu maalumu wanaojulikana bila kutaja mema yao dalili yake awalan fa an Aisha radhiyallahu anha anna rajulan istadhana ala nabii sallallahu alayhi wasallam mtu mmoja aliomba idhni kwa mtume sallam aingie falamma raahu mtume alipomuona qal bi'sa akhul ashira wa bisa ibnul ashira bisa akhul ashira ni muovu huyu ndugu bisa ibnul ashira ni muovu mtoto huyu atakayeingia mtume saa sallam ametaja uovu wake bila kutaja mema yake kwani hana mema huyu anayo mema anayoyafanya lakini moja kwa moja ametaja kwamba ni muovu moja kwa moja bi'sa akhul ashira wa bi'sa ibnul ashira kuonyesha kwamba huyu mtu atakayeingia ni mtu muovu sasa hapana muwazana hapa hapana kwamba mtume alitaja alafu mema yake lakini anafanya kadha anafanya kadha anatoa sadaka hakusema hivyo kataja uovu wake peke yake kuonesha kwamba manhajul muwazana si katika sunna si katika manhaji ya sunna wal jamaa قال القرطبي رحمه الله في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش katika hadithi hii kuna kuelezea kufaa kumsengenya mtu mwenye kuweka wazi maasia yake au uovu wake kama mtu anafanya wazi maasia huyu yafaa kumsengenya wala kumsengenya huyu sio madhambi kumsengenya mtu huyu sio madhambi جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة أو mfano hayo katika dhulma katika kuhukumu na kuwalingania hawa watu wa bid'a kwa hii si kusengenya ambako ni haram hii ni kutahadharisha watu na uovu wa watu hao kama mtu anafanya maasi ya wazi mtu ni asi na anafanya wazi maasi yake si kwa kujificha huu yafaa kumtaja na kumtaja mtu huyu si kumsengenya bali ni kuwatahadharisha watu na uovu wa mtu huyu قال النووي رحمه الله وفي الحديث مداراة من يتقي فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه katika hadithi hii kuna mudarat ai mulatafa kumfanyia ulaini mwenye kuogopa uovu wa mtu huyo kumfanyia ulaini mwenye kuogopa uovu wa mtu huyo pia kuna kujuzu kumsengenya mtu asi mwenye kutangaza maasia yake kutangaza ni vipi ni kufanya wazi wazi maasia yake mtu anakaa na kula miraa barabarani kula miraa ma, e, mabarazani katika maskani zao ni wazi ni maasia mtu avuta sigara ovyo mabarabarani ni maasia ya wazi kuvuta sigara kwa mtu kama huyu kumsengenya si maasia si madhambi kumsengenya qala waman yahtaju nnasu ila tahdhiri minhu na mtu ambaye watu wanahitaji kutahadharishwa naye huyu pia yafaa kumsingija mtu dhalim mtu tapeli mtu kadha yafaa huyu kutajwa ili watu wamtahadhari huyu idhan hadha dalilun ala adami dhikri mahasini haulai ah, watu waofu بيلي دليل يبيل ولما ذكرت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبي جام خطباها فاطمة بنت قيس Qais alipomuelezea Mtume صلى الله عليه وسلم ومعاوية Muawiya أبي سفيان نابو na Abu Jaham wanataka kumposa amkubali nani katika hawa wawili anamshauri mtume sallallahu alaihi wasallam Fatima bintu Qais anamshauri mtume amkubali nani baina ya hawa wawili Muawiya ibn Abi Sufyan au Abu Jahm فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أما هو أبو جهم fimbo yake haiweki juu ya bega lake wa amma abu jaham amma abu jaham fala yadau asahu an atiqihi ama abu jaham fimbo yake haiweki juu ya bega lake haiweki hapa anaishika anachapa anachapa sana baadhi ya maulama wamefasiri hii ni dharab lilnisa anawachapa sana wanawake wengine wafasiri kwamba anasafiri sana anasafiri sana huyu Abu Jaham lakini iliyo wazi ni anachapa sana wana atakuchapa wewe mpaka ujijue mtume anamwambia ummu huyu Fatima binti Qais huyu fimbo yake haikae hapa gani iko mkononi wa amma Muawiya fasu'luqun la mala lahu ama Muawiya ni fakiri huyu sana hana mali أما معاوية فسعلوق لا مال له معاوية ni suuluq ni fakiri hana mali sasa hii si kwamba anawafanyia jarhi mtume masahaba wake isipokuwa anatoa nasaha za ukweli unaelewa almustasharu mu'taman mwenye kutaka ushauri ushauri ni mwaminifu anatakiwa aelezee uhalisia wa wale wanaotaka kumposa asifanye udanganyifu umeelewa asifanye udanganyifu wala asimbabaishe kwa sababu amekuja anataka ushauri niolewe na nani sasa wewe uwezi ukambabaisha ukamwambia urongo nenda kwa Muawiya kumbe Muawiya ni soluk fakiri atakwenda kukaa na njaa huyu mwanamke wa watu umeelewa au yule mwingine Abu jam atakwenda kuchapwa huyu huwezi kumwambia nenda do ni mtu mzuri sana Abu jam huwezi kusema hivyo sababu unamjua tabia zake lazima uelezee ukweli ukifanya urongo tayari umesema urongo una madhambi mustashar yoyote yoyote anayekutaka ushauri kuna jambo fulani nataka kulifanya kama unalijua lazima umbainishie uhakika wake na uhalisia wa jambo lile usimwambie urongo unielewa eh ndivyo aliyofanya mtume sala salam si jarhi kwamba anawajeruhi masahaba wake la bali anaelezea ukweli qala inkihi usama nenda kaolewe na usama ibn zaid usikubali kuolewa na hawa wawili la abu jaham wala muawiya ibn abi ankihi usama nenda kaolewe na usama ibn zaid mmenielewa hakadha hakadha sidq ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin ukweli ni lazima mtu aseme ukweli qala wala shakka anna lirajulain fadaila wa mahasin hakuna shaka hakuna shaka kwamba masahaba hawa wawili wana fadhila nyingi na wana mambo mengi mazuri walakin almaqama maqamu nasihatin wa mashura lakini maqamu haya ni maqamu ya nasaha na ushauri hawezi kumwambia kinyume cha hivi alivyosema la yatatallabu akthara min dhalik makamu haya daraja hii haitaki zaidi ya hivyo ilikuwa ni lazima ampe nasaha za kweli ushauri wa kweli kwamba yule wa kwanza Abu Jahal Abu Jaham yule ni darab linnisa na huyu wa pili ni suluk ni fakiri sana hana mali ilikuwa ni lazima mtume aelezee hivyo kwa hiyo si jarhi kwa masahaba bali ni ukweli na wana mahasini mengi lakini hakutaja mahasili yao hii yote ni raddi ya nini manhajul muwazanat ni raddi ya manhaj almuwazanat manhaj hizbi